паліцай шмаргануўшы міцю за рукаў спыніў перад настаўніцкай прыадчыніўшы дзверы прасунуўшы галаву ў пакой спытаў штосьці потым павярнуўшыся да міці сурова загадаў стой тут пакуль не выключуць школьным калідоры мітусня бегаюць немцы местачковыя ў блакітных жандарскіх мундзірах у чорных эсэсаўскіх прыезджыя Паліцаі з белымі павязкамі на рукавах ходзяць бокам, пужліва азіраюцца, ціснуцца да сцяны, даючы праход эсэсаўцам. Грукаюць дзверы, зычна разносіцца прарэзлівая нямецкая гаворка, там, дзе была раздзявалка, дзве пірамідкі вінтовак на падлозе, ручны кулямёт. На класных дзвярах выведзены крэйдай нямецкія словы. Міця паспеў разабраць толькі адно на дзвярах першага ад уваходу класа. Здагадаўся, канцелярыя. У настаўніцкай, перад якой стаіць міця, размаўляюць. Галасы прыглушаныя, спакойныя. Раптам нехта як бы валіцца на падлогу, раздаюцца глухія метадычныя удары, здаецца малоцяць цапамі і вслед за гэтым не мы роспачны крык б'юць даходзіць да свядомасці Вось ён фашызм крык на імгненне сціхае потым пачынаецца зноў яшчэ больш прарэзлівы нечалавечы нервы ў міці на распяты, увесь ён як нацягнутая струна. За адзін міг перад мысленым позіркам як бы праносіцца ўсё жыццё. Другім я не мог быць, супакойвае ўнутраны голас толькі такім, як ёсць, усё правільна так павінна быць. Чалавек крычыць, удары частыя таропкі, міце разумее, што з таго імгнення, калі пачуў гэты крык, прайшло нямнога часу, самая большая хвіліна, але час нібы спыніўся. Вымяраецца цяпер толькі гэтым нечалавечым крыкам, чужым болем. Страху няма таго жыцця, якое міце ведаў, пакуль не пераступіў парог школы, дзе цяпер немцы, таксама няма. Яно як бы знікла ў тумане. І не трэба яго ўспамінаць. страх ад няпэўнасці варушыцца думка, Ка ведаеш, што з табой будзе не так страшно. За дзвярамі ў настаўніцкай малоцяць. На хвіліну ўсё сціхае. Чуваць настойлівыя зычныя галасы, пра нешта пытаюць. Потым чалавек ускрыквае яшчэ гучней прарэзлівей. Гэта не крык нават, а выццё. Слухаць немагчыма. Пачынае кружыцца галава, здаецца яшчэ імгненне міця, не вытрымае упадзе ў чорную бездань без памяці або кінецца ўцякаць няхай лепш застрэляць задушаць абы не слухаць але стаіць не ўцякае не выіскраў свядомасці успыхвае можа яны спецыяльна мяне тут паставілі каб запалохаць зламаць можа там у настаўніцкай сергей у Ён жа нічога не гаворыць, толькі крычыць. Па калідоры сноў даюць немцы, паліцаі, яны, здаецца, не звяртаюць увагі на нечалавечы гэты крык, кураць, перамаўляюцца. На тварах выгляд без турботнасці, нібы адбываецца самае звычайнае. Прывялі яшчэ дваіх высокага мужчыну з хлапчуком, піхнулі ў той пакой, дзе канцелярыя, На двары зароў мотор, залапаталі немцы, У калідоры пахне карболкай, відаць, каб вытравіць іншыя пахі. Шалёны дзікі крык паласнуў як брытвай. У ім нешта жывёльнае, жудаснае. Чалавек так крычаць не можа такое можа прысніцца на адзін міг і ахоплены містычным жахам прачынаецца. І ў сне нельга вытрымаць. Спады спаду душы падымаецца штосьці цёмнае, холоднае, туманіць галаву, думкі блытаюцца, Міця круто паварочваецца, робіць некалькі крокаў наперад да выхада, потым варочаецца назад. Галоўнае не згубіць арыентацыі, дзе знаходзіся. Шукае зна знаёмыя прыкметы, каб упэўніцца, што ён у школьным калідоры. Так, это школа, тыя самыя класы толькі з нямецкімі надпісамі на дзвярах, панель сцяны сям там аблупленая тыя ж вокны на якіх цяпер жалезныя краты за вокнамі рох вуліцы фасад клуба маладыя тополі калі іх садзілі ён быў тады ў восьмым класе за год да вайны да немцаў Няўжо прамінула всяго два гады, У памяці зусім недарэчы радкі, шопат робкае дыханне трелі салавя. Чаму гэта ўспомнілася? Хто напісаў? Навошта? Фет, тютчаў? Пад таполямі лавачка, Десяцікласнікі перад выпускным вечарам ігралі на гітары, Дзяўчаты ў белых сукенках сюзана. Глупства нічога не было, не павінна было быць. Фашысты і тады былі. Іспанія, Гвадалахара чыталі ў газетах, не верылі, можа, верылі, але самі сябе супакойвалі, думалі сядзяць за каменнай сцяной. Не варта ўспамінаць, расслабляе, ёсць фашысты, яны б'юць чалавека І ўсё. У настаўніцкай нязвыклая цішыня. Ніхто не падае голасу, чуваць усплёск вады, відаць той, каго білі, страціў прытомнасць. Цяпер адліваюць это добра, што ён непрытомны нічого не скажа, не будуць болей біць тоненькі ручаёк плыве з-пад дзвярэй. Можа гэта не вода, а кроў. Тады чалавека забілі. То быў перадсмяротны крык лепш памерці чым так пакутаваць не гэта ўсё-таки вода а не кроў кроў чарнейшая чалавек жывы ён толькі сарваў голос ужо не крычыць а глухо стогне тыя што б'юць відаць змарыліся крычаць самі прыадчыняюцца дзверы высоўваецца валасатая рука варушыць пальцамі некага заве а пробегая согнутая шарэй як мышка кабетинка в одной руце вядро з водой у другой мокрая нуча у тую ж хвіліну расчыняются дзверы і двое ў расхлістаных белых сарочках валакуць за ногі того кто крычаў не не сергей Твару чалавека не відаць яго закрылі злепленыя збітыя ў мокрыя пасмы валасы. Шэры пінжачок лапці. Чалавека цягнуць за ногі, і галава яго грукаю по падлозе, як гарбуз. У настаўнікцкай ціхія галасы, смех, Міце стаіць, чакае ў яго цяпер адно жаданне. Хутчэй апынуцца там за дзвярамі перад тварам тых, што прывялі яго сюды. Што пра яго ведаюць? Пра што будуць пытаць, Няўжо арыштавалі яшчэ каго-небудзь апрача Сергея. На ўсё гэта адказ толькі там за дзвярамі марудна цягнуцца секунды, думаць, А ні аб чым не варта, не трэба ніякіх здагадак. Самае страшнае, непэўнасць яна расхаладжвае стой. Маўчы. Дзверы адчыняюцца, потым зачыняюцца. З настаўніцкай ніхто не выходзіць. Цэлая гурма немцаў валюецца ў школу. Бягуць па лесвіцы на другі паверх, грукаюць ботамі так, што ад панелі сцяны адлятае тынк, выбегае кабетінка, зноў зачыняюцца дзверы. Калі ж дойдзе яго чарга. Заходце. У першае імгненне міця не разумее, што гэта да яго але дзверы настаўніцкай насцеж. У праёме высокі афіцер з худаватым тварам у пенсне. Жэсам запрашаясь зайсці. У настаўніцкай нічога знаёмага. Стала засланага чырвоным абрусам, які стаяў якраз пасярэдзіне пакоя, няма На сцяне, дзе вісеў вялікі партрэт Леніна, светлы квадрат. У левым кутку за шафай стаялі карты, вялікі глобус. Па іх перад урокамі геаграфіі гісторыі прыбягалі дзяжурныя. Там цяпер кабыла, перацягнутая са спартыўнай залы. Крэйда ляжала ў кардоннай скрынцы, на тумба целя самага ўвахода, пастукае чыні дзверы бяры. Тут цяпер бярозавыя палки, нібы качарэжнік. На ранейшым месцы ўздоўж сцен толькі крэслы. На іх шчыльна плячоў плячо немцы. Чалавек 10 с такими як і ў кутку бярозавымі палкамі ў руках пожилыя шыракатварыя все в адных сподніх сарочках блішчаць прашки рамянёў на ваксаваныя боты міця боится ў той бок пазіраць шыракатварыя нібы гіпнатызуюць Пасярэдзіне пакою перад ім высокі ў чорным мундзіры. Побач хлопец гадоў 18 дробненькі, касенькі. Немец гергеча штосьці па-нямецку. Як завесца, як завут твога бацька, а есце фамілій, перакладае касенькі. Міця адказвае: Узрост слых напружаны. Пытанне школьнае, якое не раз задавала Мар'я Івановна, і пакуль касенькі, які рускую мову ведае не дужа падбірае адпаведнае слова, міць адказвае сам: Мне 17 год. На крэслах, дзе немцы рух зацікаўленасці. Гаворыш па-нямецку пытаецца офіцер. Адказ зноў па-школьнаму чоткі без запінкі нямецкую мову вывучаў у школе. Касенькі зняважаны, з несхаванай пагардай глядзець на міцю. Чекай, шипіць як кот, блытаючы польскія і галіцыйскія словы. Тараз у тебе падцячэ зо ўсіх дюрок, наваліш в штоны. Афіцер цяпер ужо звяртаючыся да міці, зноў штосьці пытае: « але міця не разумее ні слова. Раскажы, дзе є стоёны, прыёмнік радзіва прыходзіць на дапамогу касенькі. Вось яно што ўспыхвае ў свядомасці. Пытанне настолькі нечаканае, што міця збіты з панталыку. Не, не гэтага пытання ён чакаў. Недаўменне, якое напісана на міцевым твары настолькі выразнае, што не праходзіць міму увагі немцаў, якія проста ядуць яго вачамі. Шыракатварыя пераглядваюцца. Які прыёмнік? Ты слухаеш раціва бальшавіков, дзеўбе касенькі. Скажыце, сто яны, прыёмнік упакое насцярожанае маўчанне ніякага прыёмніка не ведаю чакай двое з тых што сядзяць на крэслах імкліва зрываюцца з месца выскакваюць за дзверы астатнія закурваюць сіні цыгаретны дым шызамі колцамі плыве ў расчыненае акно не кураць афіцэр і касенькі на парозе Сергей. У першую хвіліну міця яго не пазнае. Твар апухлы, шэры пінжак з чорнымі плямінамі крыві вісіць мяшком. Зычная, як стрэл нямецкая каманда, якой міця не разумее. Глядзі ёму глаз тлумачыць касенькі. На Сергеевым твары выгляд пакуты ты яго ведаеш пытанне даміці ведаю сконт ведаеш мы вучыліся разам у школе ты хадзіль кнёму меце як бы задумваецца пытанне небяспечнае трэба асцярожна можу калі і хадзіў ён <coughs> зваў табе до лясу у партызаны і не удар шырокай далоні апякае шчаку за ім другі трэці голова матляецца шчокі гараць у вачах плывуць чырвоныя кругі Цяпер шпыняюць пытаннямі Сергея, як пра сон даміце даносіцца, дзе прыёмнік, не ведаю, А хто ведае, глядзі яму ў глаз, маўчанне доўгае зацятыя зноў насядаюць на Сергея. Вы чулі бальшавіцкі радзе во двое? Не, Ты слухаеш едын, не. Радзіва уцёго міці, глядзі яму ў глаз. Не ведаю, Сергей нічога не сказаў маланкай успыхвае радостная здагадка. Немцы не ведаюць ні пра зброю, ні пра міны. Нічога пра хлопцаў не пытаюць. Сергей маўчыць, опусціўшы галаву. Болей ні на якія пытанні не адказвае. Афіцер б'е яго па шчоках, потым махае рукой. Тыя самыя двое падхопліваюць Сергея пад руки, выводзяць. Міця зноў адзін. Ты далеко ад нього жывеш, старанна перакладае касенькі словы афіцера. Зноў пытанне, якое тоіць небяспеку недалёка, кіламетр. Хто в'езце до нього ходіць? Не ведаю я, сам рэдка хадзіў так выпадкова офіцер крычыць услед за ім крычыць перакладчык дзе радзіба яны нічога не ведаюць трапечацца радостная думка нічога просто подазрэнне бяруць на страх уміце прыліў сіл бадзёрасці пан офіцер з наткненнем гучна пачынае ён я не вінаваты ні ў чым не паўтарае па-нямецку загадзя вывучаную фразу. Я чытаю нямецкія газеты. Фёлькі шэр Беобахтер, дас райх, помершы цайтунг, сыпле знаёмыя назвы. Можа, я кані ну каму-небудзь расказваў навіны. А яны, як цяпер мяркую, падумалі, слухаю радыё, нядаўна чытаў, немцы растоў занялі. Касенькі штосьці доўга даводзіць афіцеру, наміць углядзіць як бы здзіўлена, у выразе яго вачэй твару хітрая усмешка. Тыя на креслах з бярозавымі палкамі ў руках не тоечы суму пазяхаюць. Квач грунш набель, буркае афіцер. Рашпільваючы мундзіру, ён адыходзіць у бок, чыркае за пальнічкай глядзіць некуды за окно. Там чырванее спелымі ягадамі вішнем, паварачваецца штосьці выкрыквае касенькаму. Пуцеш вісець за ногі, калі не скажаш, дзе радзіва, дакляруе той і думай. Падымаецца адзін з шыракатварых, піхае за дзверы вядзе ў самы канец калідора адмыкае дзверы замок шчоўкае нібы стрэлка